Հարգելի ունկնդիրներ, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Օհանյանն է հաղորդաշարի հյուրը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Օհանյան, խնդրում եմ ծանոթացնել 2022 թվականի 9 ամիսների ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությանը։ 2022 թվականի 9 ամիսների ընթացքում հանրապետությունում վիճակագրական հաշվառմանը վեր վերցրվել 56 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել են 9 եւ վիրավորվել 67 քաղաքացիներ։ Գրանցվել է 2021 թվականին 9 ամիսներին 72 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել են 11 եւ վիրավորվել 93 քաղաքացիներ։ Ըստ բերված տվյալների, հանրապետության տարածքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 26-ով։ Զոհերի քանակը նվազել է 2-ով, իսկ վիրավորների թիվը նվազել է 26-ով։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այս տարվային 20-ն ամիսների ընթացքում գրանցվել է 27 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել են 5 եւ վիրավորվել 31 քաղաքացիներ։ 2021 թվականի 9 ամիսներին գրանցվել է 27 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, զոհվել են 2 եւ վիրավորվել 27 քաղաքացիներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը մնացել է ամփոփող 27-27, զոհերի թիվը աճել է 3-ով, վիրավորների թիվը աճել է 4-ով։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առաջացման պատճառների վերլուծությունը ցույց է տալիս տալիս, որ այս տարվա գրանցված 6 պատահար տեղի ունեցել ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար 7 արագության գերազանցման եւ ոչ ճիշտ արագության ընտրության պատճառով 30 նվարորդների անուշադրության եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնների այլ խախտումների պատճառով 2-ը խաչմերուկի անցման կանոնները խախտելու պատճառով 5-ը հետիոդային անցումների հատման կանոնները վարորդի կողմից խախտելու 2-ը վազանցի կանոնները խախտելու եւ 4-ը նշանների եւ գծանշումների պահանջները խախտելու պատճառով։ Մայրաքաղաքում ճանապարհ տրանսպորտային պատառներում գերակշռող տեղ ունի հետիոտների վրաերթ բնութագրմամբ ճանապարհատրանսպորտային պատառները։ Ստեփանակերտում գրանցված 27 ճանապարհատրանսպորտային պատառներից միայն 15-ը հետիոտին վրաերթ, որոնց հետևանքով զոհվել է 1 եւ վիրավորվել 14 հետիոտներ։ Բոլորս նկատում ենք, որ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում Ստեփանակերտ քաղաքում ունեն գերծանրաբեռնված երթևեկություն, պատճառները ակնհայտ են տեղահանված մեր քաղաքացիների մայրաքաղաքում բնակություն հաստատելու հետ, ինչպես նաև տարեստարի մեր հանրապետությունում Ստեփանակերտ քաղաքում աճող ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների թվականակն է։ Վարորդները ոչ հազվադեպ գերազանցում են սամալված արագությունը, լինում են դեպքեր, երբ վարորդը չի տիրապետում ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Սկսենք միջքաղաքային ճանապարհներից, վերջերս կահավորվել են Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհատվածը ճանապարհային նշաններով եւ ճանապարհային ոստիկանության նախաձեռնությամբ որոշ թարավտանգ արագընթաց ճանապարհահատվածներին տեղադրվել են արագության սահմանափակման նշաններ։ Նման նշաններ տեղադրվել են նաեւ Ստեփանակերտ, Այգեստան, Վանք ճանապարհահատվածին, իսկ Ստեփանակերտ քաղաքում ճանապարհային ոստիկանության նախաձեռնությամբ եւ քաղաքաշինության նախարարության Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աջակցությամբ տեսնում ենք, որ մեծ թվով արհեստական անհարթություններ են կառուցվել, արագության գերազան գերազանցման դեպքերը կանխելու, ինչպես նաև հետիոտների վրաերթերը կանխելու ուղղությամբ լուսացուցային օբյեկտներ նկատել է, որ մայրաքաղաքում շատացել են։ Անընդհատ թարմացում է։ Այսինքն ճանապարհափողոցային ցանցի կահավորման ուղղությամբ աշխատանք կատարվում է։ Անընդհատ թարմացվում է լուսացուցային օբյեկտների ցանցը, հին լուսացուցային օբյեկտները փոխարինվում են նոր լուսացուցային օբյեկտներով, որտեղ արկա են եւ տրանսպորտային միջոցների եւ հետիոտների համար թվատախտակներ, ինչպես նաեւ որոշ փողոցներում վերջերս արդեն շահագործման դրվեց Պարուսևակ, Սասունցի Դավիթ փողոցում տեղադրված լուսացուցային օբյեկտը, լուսացուցային օբյեկտ օբյեկտների տեղադրման անհրաժեշտությունը հիմնականում պայմանավորված է տվյալ խաչմերուկում, տվյալ փողոցում ճանապարհատրանսպորտային պատառների վերլուծությունը։ Պարուսեվակ Սասյուդետ փողոցում այս տարվա եւ նախորդ տարիների ընթացքում ունեցել ենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ եւ նյութական վնասով եւ մարմնական վնասներով, որն էլ հիմքը եղավ այդ խաչմերուկում տեղադրելու ուսացուցային օբյեկտ։ Հնարավոր չէ օրինակ կենտրոնական շուկայի մոդել արհեստական անհարթություն։ Արհեստական անհարթությունների տեղադրման մեծ նախագիծ ունենք, որը ներկայացված ստեղծել քաղաքաշինության նախարարությունը եւ այս պահի դրությամբ էլ Ստեփանագերտում կատարվում են նման աշխատանքներ։ Ինչու եմ ասում, տեսեք, օրական քանի մարդ է մտնում շուկա, քանի ավտո է կայանում շուկայի մոտ։ Նախատեսվում է նաեւ նման փողոցներում ոչ խաչմերուկային հատվածներում հետիոտների համար տեղադրել հետիոտային լուսացույց։ Այդ փորձը Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառված է եւ շատ դրական ազդեցություն ունի հետիոտը մոտենալով լուսացուցային օբյեկտին կարող է սեղմել կոճակը եւ որոշ ժամանակ անց կմիանա թույլատրող ազդանշանը իս տրանսպորտային միջոցների համար արգելող ազդանշան եւ առանց խոչընդոտի կարող է հատել ճանապարհը։ Քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետն էլ այս մասին ասել էր, բայց ըստ երևույթին դա մոտ ժամանակներում չի լինի։ Հետիոտնային լուսացուցիչների տեղադրումում երևի ավելի առաջ նաև խնդիրներ կան, եթե այս տարվա ընթացքում չստացվի, հույս ունենք, որ գալիք տարվա ընթացքում իրականացվեն այդ աշխատանքները։ Մանավանդ ինչ փողոցներ եք նկատի առել։ Որտեղ չկա խաչմերուկ եւ հետիոտների տեղաշարժը ավելի շատ է։ Օրինակ Տատիկ Պապիկ մեր Մաշտոցի փողոց։ Մաշտոցի փողոցում, Շուկայի դիմացի ճանապարհատվածը եւ մի քանի փողոցներում։ Մայրաքաղաքում կան տեղամասեր, որտեղ երթևեկությունը կանոնավորված չէ, թողնված է ինքնահոսի։ Օրինակ հաղթանակի հրապարակին հարող տարածքը, որտեղ արևտրի կետեր կան կամ Հեքիմյանի 2 երկու բնակելի շենքերը, որոնց բակային տարածքներում կան բազմաթիվ մեծածախ առևտրի կետեր, այդ շենքերի հենց առաջին հարկերում եւ դիմացի ավտոտնակները նույնպես վերածված են մեծածախ առևտրի կետերի։ Հետիոտնը չգիտի ինչպես անցնել ճանապարհը։ Խառնաշփոթ է տիրում ուղակի։ Դեռևս խորհրդային տարիներին կար սանդղակներ, որոնք համապատասխանստում են անznակազմի եւ ճանապարհային երթևեկության կառավարման գործընթացը։ Այդ տվյալներով երկու 250 տրանսպորտային միջոցի կառավարման համար մեկ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչ է անհրաժեշտ։ Այս պահին 30 հազարից ավել ունենք տրանսպորտային միջոցներ, եթե տեսնում եք ինչքան հետիոտներ, Ճանապարհային ոստիկանությունը ամբողջ Ստեփանակերտի եւ Հանրապետության տարածքը ի վիճակի չապահովելու կան տարածքներ, որոնք տեսադաշտից դուրս են մնացած։ Եվ այդ ուղությամբ քաղաքացիների հասարակական կազմակերպությունների միջամտությունը լինի վարչական իրավախախտումների, հաղորդումների պես, ահազանգերի պես դրական արդյունք է ունենում մեր աշխատանքում։ Իսկ ձեր նշած տեղանքներում հիմնականում տոնական օրերին, որ ավելի շատ են լինում տրանսպորտային միջոցների հոսքը, ներառում ենք այդ ճանապարհատվածներում մեր աշխատակիցներին, որոնք կարգավորում են այդ փողոցները։ Գիտեք, հիմնականում այս ուսումնական տարվա ընթացքում մեր ծառայողներին կենտրոնացնում ենք դպրոցամերձ փողոցներին, որտեղ ավելի վտանգավոր է հետիոտների տեղաշարժը, երեխաներ են շարժվում փողոցներով Ոստիկանությունը ոչ միայն ճանապարհային ոստիկանությունը այս ուսումնական տարվա ընթացքում հետիոտների անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու համար մեկամսյակով, ինչպես նաև 10 օրով կամ առանձին օրերով կազմակերպում է միջոցառումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից կազմակերպել ենք 10-նորյակ, օրինապաշտ հետիոտան Կարքախոսով, իսկ ամբողջ տարի միջև դպրոցն ավարտելը մեր տեսուչները ինչպես ականատես եք, մտեցված են դպրոցամերձ խաչմերուկների եւ փողոցներին, երեխաների անվտանգությունն են ապահովում, որովհետեւ ավելի թիրախային խմբում են գտնում նրանք երթևեկության մասնակիցներին ճանապարհային երթևեկությանը գիտակից դարձնելու համար մենք դեռևս սկսում ենք դպրոցից, տարական օղակներից։ Առաջինից մինչև 4-րդ դասարան երեխաների հետ ունենում ենք ճանապարհային երթևեկության կանոնների տարական կանոնների ուսուցում, ինչպես նաև ոստիկանության Facebook-յան էջով, 02 հաղորդաշարով, YouTube-յան էջով հաճախակի պատրաստում ենք տեսահոլովակներ, վերջերս ցուցադրվեց ճանապարհային երթևեկության կանոնները, կյանքի կանոններ են թեմայով տեսահոլովակ, Խարոշչական տեսահոլովակները դրական ազդեցություն ունենում եւ մասնակիցների իրավագիտակցության բարձրացման եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման գործում։ Նկատի ունեմ, որ նման հատվածներում պարտադիր ճանապարհային ոստիկան լինի վերահսկի երթևեկությունը։ Նման տարածքներում հնարավոր չէ այնպես անել, որ հետիոտն իմանա ինքը որտեղով պիտի շարժվի, վարորդը իմանա որտեղով պիտի երթևեկի։ Կան որոշ ճանապարհ հատվածներ, փողոցներ, որտեղ հետիոտնի տեղաշարժի համար բացակայում են մայթերը որովհետև մեր փողոցները շատ նեղ են, ինչպես տեսնում ենք, երթևեկությունը շատ խիտ է, բայց եւ հետիոտները եւ վարորդները պետք է կանոնները իրենց պարտականությունները կատարեն ճիշտ։ Նշեցի, որ ի վիճակի չենք վերահսկել բոլոր փողոցները, բոլոր բակային տարածքները, բայց եթե եւ վարորդները եւ հետիոտները ավելի գրակետ մոտիկանան այս ոլորտին, նման խնդիրներից զերծ կմնանք։ Եթե մայթ չկա, հետիոտնը ինչ կանոնի հետևի, պիտի անցնի ավտոմեքենայի համար հատկացված երթևեկելի մասով։ Բակային տարածքներում թույլատրվում են նման տեղաշարժը հիմնականում Ստեփանակերտի փողոցներում, բոլոր փողոցներում արկա են հետիոտային անցումները, բայց այնպես չէ, որ միայն անցնում են հետիոտային անցումներով, թեկուզ եւ գծանշված է։ Կան քաղաքացիները, որոնք չեն հետևում այդ կանոններին։ Այո, կան քաղաքացիներ, ովքեր փողոցը անցնում են կարմիր լույսի տակ կամ ոչ գծանշված հատվածում։ Հետիոտնի համար էլ պատիժ սահմանված է վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով, այո, նախատեսված է։ Մասին օրենսգրքով։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կիրառում է։ Հիմնականում զերծ ենք մնում նման միջոցների կիրառում ներումից փորձում ենք քարոշության միջոցով գիտակից դարձնել մեր հետիոտներին, որպեսզի նրանք հատեն թույլատրելի հատվածներով, ասեմ, որ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կազմակերպվում է օրինապաշտ հետիոտն կարկախոսով միջոցառում, որը հենց ուղղված է հետիոտների կարգապահության մակարդակի բարձրացմանը։ Հետիոտնը իմ դիտարկումն է աստիճանաբար ավելի կարգապահ է իրեն պահում եւ ձգտում է փողոցը հատել գծանշված հատվածներով վարորդների մասին ինչ կասեք հաճախ եք ստիպված լինում վարչական միջոցներ կիրառել այո այնպես չէ որ մեր խնդիրը հենց վարորդին տուգանելն է բայց դա միջոց է որ վարորդին մենք ուղենք Այս տարվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվել է 20000-ից ավելի որոշում, վարչական պատասխանատվության ենթարկելու որոշում։ Դա մեծ թիվ է։ Այո, մեծ թիվ է։ Սա միջոց է վարորդին երթևեկության մասնակցին ուղղելու, որ เป զի նման խախտում հաջորդ անգամ չկրկնի։ Ունենք պրակտիկան այնպիսի դեպք, որ մեկ վարորդին նույն խախտման համար նույն չթույլատրվող հատվածում կայանելու կամ կանգար կատարելու համար մի քանի անգամ ենթարկվում են պատասխանատվության։ Կամ մարդիկ, որոնք անուղելի են, իսկ կամ մարդիկ, որոնք մեկ անգամ ենթարկվելով վարչական պատասխանատվության, երկրորդ անգամ նման խախտում երբեք չեն կատարի։ Դուք ասացիք, որ քաղաքացիները հասարակական գազམ་ակերպություններն էլ կարող են օգնել ճանապարհային ոստիկանությանը, առաջարկություններով, ահազանգերով, ինչ ահազանգեր են լինում եւ ակտիվ են մեր քաղաքացիները, ստեփանակերտցիները այդ առումով։ Առհասարակ ոստիկանության գործ գործունեությունը բաց է, հրաապարակային է եւ եթե ինչ որ կազմակերպություն կամ անհատ իր առաջարկությունն ունի երթևեկության կազմակերպման համար, բարելավման համար, կողմ ենք դրան, համաձայն ենք իրենց այդ քննարկման ճիշտ ուղիների գտման համար։ Ունենք հա- քաղաքացիների կողմից ահազանգեր, դրանք եւս դրական ազդեցություն ունենում մեր աշխատանքի կազմակերպման։ Օգնում են Վարորդ ոստիկան այս հարաբերությունները երբեմն ոչ վարորդի նյարդերն են դիմանում, ոչ ոստիկանի եւ վեճեր են առաջանում, հաջողվում է հարաբերությունները ճիշտ կառուցել։ Նման դեպքեր հաճախակի են լինում, երբ հարցը լուծում են ոչ հաշտ միջավայրում, Փորձեմ մի օրինակ բերել, ես անձամբ Ստեփանակերտից Երևան այցելելով հանդիպում եմ ռուսական խաղապահ զորքերի 4-5 անցակետի, որտեղ իրենց պահանջով սերժանտ թե շարքային պահանջով 5 անգամ բացում եմ իմ ավտոմեքենայի բեռնախցիկը։ Իսկ մեր վարորդների հետ ճանապարհային ոստիկանության փոխհարաբերություններում մեր վարորդները շատ ջղային, ոչ հաշտ չգիտեմ ինչու, եթե մենք չենք հարգում մեր օրենքները, ո՞րն է հայրենասիրությունը։ Եթե մեր ոստիկանն է պահանջում, կարող ենք չընթարկվել։ Այո, հաջախակի են լինում նման դեպքեր։ Բայց շարքային խաղապազորքի հնազանդ ենթարկվում է նրա բոլոր պահանջներին։ Ինչ հատուկ միջոցառումներ եք կազմակերպում։ Ուրեմն վերջերս հիմնականում ամառային ժամանակաշրջանում մեկ ամիս տևողությամբ հանրապետության ողջ տարածքում իրականացվեց հատուկ միջոցառումներ, նախադեպոչ ունեցող միջոցառումներ, մեծ թվով ծառայակիցների մասնակցությունը ոչ միայն ճանապարհային ոստիկանության, այլ նաև տարածքային ստորաբաժանումներին, կենտրոնական ապարատի ողջ ստորաբաժանումները։ Եվ մեկ ամիս շարունակ հանրապետության տարածքում իրականացվել էին այդ միջոցառումները ոչ միայն վարչական իրավախախտումների դեմ էր ուղղված այդ միջոցառումը, նաև հանցագործությունների, ապօրինի զենք զինամթերքի եւ շրջանառությունից անված ինչ որ նյութերի տեղափոխման հետ։ Եվ ունենալով դրական արդյունք ըստ անհրաժեշտության նայած շրջանի, որտեղ է շատ խախտումներ է կատարվում, հաճախակի կազմակերպում ենք նման միջոցառումներ։ Իսկ մայրաքաղաքում։ Մայրաքաղաքում երևի դուք էլ տեսած կլինեք, որ ոստիկանության տարբեր ծառայակիցների հետ միասին ճանապարհային ոստիկանությունը հաճախակի է կազմակերպել այս փուլում հիմնականում կազմակերպվում է շրջաներում եւ առաջիկայում նաեւ մայրաքաղաքում կազմակերպեն նման միջոցառումներ դուք ասում եք մայրաքաղաքում հնարավոր չէ բոլոր փողոցներում վերահսկողություն իրականացնել անհրաժեշտ հաստիքներ չունեք թե մարդիկ չեն ուզում աշխատել ճանապարհային ոստիկանությունում այս պայմանությամբ ունենք թափուր հաստիքներ համալրման դեպքում ավելի արդյունավետ կկազմակերպվի մեր ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության կադրերի քաղաքականության վարչությունը հայտարարություններով հանդես գալիս, հույս ունենանք, որ համակարգը կհամալրվեն ավելի գիտակից, ավելի խելացի մասնագետներով։ Բայց հոսքը շատ է ճանապարհային ոստիկանների, որ այլ աշխատանքի են տեղափոխվում։ Նախքան պատերազմել է եղել թափուրաստիկներ, բայց պատերազմից հետո մի քիչ կարծես թե ավելացել է թափուրաստիկների քանակը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թողարկումը։ Իմ հյուրը Արցախի հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Օհանյանն էր։